Творчість. Поетичний диптих. Летіли погляди, мов каміння з відстані простягнутої руки. Заснували мене густим паутинням прошені й непрошені думки. Вітер стогнав крізь зачинені двері, мороз розмальовував білим шибки, з душі виривались на простір паперу прошені й непрошені рядки благало спочинку, натомлене тіло, ніч догорала, неначе свіча, і очі сльозились, і серце боліло, та рвалася в небо крилата душа. Вже скільки сказано про це, ще скільки скажуть після мене, а музика в мені пече і тече в мені, як кров по венах.